Hola, sóc el Joel. Hola, sóc el Hugo. Hola, sóc el Aitor. Som de quart i avui us explicaré els tres jocs que més ens agraden. El meu és el FIFA 19. El videojoc tracta de que creas una plantilla de futbol i has de guanyar partits. Hi juga molta gent perquè és un videojoc d'esports i a la gent li, li agrada molt. I ara us passo al meu company Hugo. Hola, eh, avui us explicaré de què tracta el Brawl Stars. El joc Brawl Stars consisteix en aconseguir copes, personatges i és jugar al mòbil. I ara us passo al meu company Aitor. Hola, sóc l'Aitor. Avui us explicaré de què tracta el joc del Fortnite. El Fortnite tracta de, salt, de saltar d'un autobús i caure en una ciutat. En aquella ciutat has d'agafar armes per matar a la gent i poder guanyar la partida. Esperem que us hagi agradat i ens acomiadem fins una altra vegada.